Bueno, ba, Iagoba behobide dugu gaur gurekin, eta, bueno, azteko aipatuko dugu, e, igande honetan, bieta jasoko duzuela estadion galen, eta, bueno, ba, ez dakit nola aurre ikusten duzun partidu hau? Bueno, e, egile esan partidu zail bat, ez? Azkenien badakigu ba, bilok ez gato zen, ez? E, azkeneko emaitzek bilontza gore ez oso onak izen, eta partidu garrantzitsu bat izango, ez? Nik uste et, eh, e, behaiek e, puntu berrin dato zela eta guk eh, etxien ba, partidu txukun bat ditin nahi deula ba, lehengo ligako lehengo partiu iraz eta ero emaitzunak ez ditu loko auki eta, eta bueno, e, nik azkenin pentsatzen eta oso partiu disputa izango gala, garrantzitsu izango gala, ba, bueno, e, detaile txikilek zaitu, ez partiu solido bat baki gutxora bera behaiek behaiek oso zenduek diela, eta, ta bueno, guri ba, guke zendotasun hori eukitzi eta eta partidue lantzie hasiratiken da oso importante izango ala eta eta bueno e, gogoekin gaude ez partidu hori iristeko eta berriz e, ligan ba sentsazio honekin eh sentsazio honak eukitzego gure zelaien Mm. Aipatu duzu aurreko emaitzak ba ez direla aian sobera hona izan zuentzat, e, baina bai, bueno, e, pasaden aste azkenean, e, Federazio Kopako neurketa izan zenuten, eta, bueno, ba, E, hor lortutako emaitzarekin, ez, bi eta huts horrekin. Eta aurreko asteburuan ere, ba, berdink eta horrekin ere, ematen du, ba, taldeak berriz ere, ba, dinamika ona, ez, hartu duela, eta alde horretatik ez dakit, e, igande honetako partiduari begira, ba, bertze, ez dakit, jarrera batekin edo, ez, aurre egiten dio zuen, edo, bueno, ba, bederen emaitzaen keskarrak ez izan da, ez, ba, igual, animo gehiagorekin, ez, hartuko duzuela neurketa. Ba, bueno, egite esan, ba, bueno, e, azkenien importantia da baita, ez? Azkenengo partidue ba nik uste lantzuko une egin genula, eh soliotasun hori lortu genula baita, ez dut uste biaiek aukera hondik eta intzi guenik, eh, emaitzon bat, porteri utzik mantenduta, ondo etorri zaigula, ez? Konfiantza pizket hartzeko baita. Ta bueno, nik uste generalin eh federazio kopan neko lantzuko egiten iten bakarri ba bueno, gero ligan gehiago izango kostatzen da, nik uste ba hor eman ez? Beste mhm. puntu bat danoke. Eh? beretxe ba, emaitzona gateatzen azteko, egile da azkenengo partiduen, eh, bueno, e, e, egile momentu askotan sufriuaren azkenin emaitzona eta genuen, eta Eta bueno, gauza positiboek ere badaude, ez? Eta bueno, nik uste dut horri heldu berdi jola eta eta bueno, orain bi egun hauetan ondo preparatu partidua eta eta bueno, nik uste dut ba e, pizke kontzentziatu hartetzen badeu e, partidu batin laik eta hiru puntu gatea, ez? Etxien mm kontra. E, aipatu dugu, bueno, ba, hori, taldea mm, pixkat baldintzatua egon dela ez, lesio pila batekin, jokalari haunitz, ba, geldirik, zu ere, ba, geldirik egon behar izan zara, baina orain berriz ere, ba, jokoan zaude, zelaian, entrenamenduetan, eta lehorretatik horretatik, ba, pozik ez, e, bueno, ba, martxa berriz ere hartzea, Elbiste garrantzitsua da, bai, zuretzat bai taldearen ere eta, bueno, ez dakit nola hartu duzun martxa hori, edo berriz ere zelaian egoteak, ba, nola, nola izan den zuretzat. Ba, oso pozik ez, azkenien <clears throat> beti zatet ez, kirole bat zentzat e, eh, pixket daun gauza itxarena lesionota hoti da ez, da guri ba, hori txarrez azkenengo hilebete hile hontan desente jokalari lesionu zaizkigu eta horrek ez ondo laundu asko ez, azkenien ba, bueno, hainbeste jende faltazatzu nien ba, ez da erresa eta hainbeste partidu dauden intartin gaina ez, baina bueno, ahia ahia pixkenaga jendi <clears throat> eta eta hori ere importante izango da guretzat eta baita ba pertsonalki ba ez da dizutena oso gustoa ba berriz e, berriz e martxan asteatiken ba azken sei aste geldik e, momentu e, ba lesioekin nin gorrain ziten porque momentu importante da zaina aurrera denbora ile bukatzen izan ja li astea segunda bueno ez da erreza ez baina bueno egun berriz e, jaikin berda eta eta bueno go handiekin nik uste pizkenaka e, martxan jarriko naizela, ziren beti kostatzea, ritmo hartzea, baina bueno, goa ondi egin nire laguntza apurre bateko taldiei eta ilusio ondi egin segitzea, eta zike, hasiko ja, jairako goa ondi egin, eta ber, haber segitze den e, martxan, da lezi alde galde batea utzi eta, eta, eta pixketien, ba, ba, laguntzeko presna on eh, mhm. Egia da, ba, demoraldi hasieran dena kongi egon nahi zatela, eta bueno, ba, aurre denboraldian egin zen duten lanarekin ez, ba, hori espero zen, eta, eta pena da ez, e, horrelako hasiera edukitzea, baina bueno, egia da oraindik ba, demoraldi ia osoa dagoela aurretik ez, eta, eta bueno, konpontzeko aukera dago, eta horreri buelta emateko aukera ez, eta nik uste hori eginen duzuela, eta naka, ba, ikusten da ez, ba, zuen helburu helburuak eta demoraldiko helburuak ba poliki poliki lortzen ari zaretela, ez? Bai, bai, esperantza hori da keu, ez? Azkenien ba bueno, pena bada, ba hasiratik ba hainbeste lesioak itzie, eh, ba Baina, bueno, fola o kirola hola da, ez? Batzutan hola tokatzea eta aurrein bertzaio, ez? Da nik uste, ba, bueno, hendik temporada ilusi da, e, eh, dano nahi genuen, ba, pisketo hoeto gaztie, bai, lian, da, da, baina, bueno, hau hola da. Ez genin, e, eh, eh, hola, etortzean aurrein bertzaio, eta nik uste taldie, ba, Eh, mentalki baita ere fuerti dela eta eta bueno, pizkenaka egoeri aurre egiten jongo behala eta lelengue ba orain beitu herri ona partida unida, ez? E, honekin pentsatu, partida ondo landu, bai ostira zapatun, ondo preparatu eta eta bueno, jaien aber partidu txukun bat ite da gure salien aurrin ba ba, iru lortzeko kapazian. Hori ere garrantzitsua da, ez? Zaleen aurrean ba maila ematea eta erakustea, ez? Zuek duzuen jokoa eta bueno, ba, emaitza onak lortzea ere e, garrantzizkoa da. Kanpoan noski baitare, baina etxean beti ere bereziagoa. Ba, e, claro, azkenien ba bueno, gure sali nahi nagia eta ta bueno, gure sali eh, gustoa hartetzeko gustoa dotego eta disfrutatzeko partidun zehar, ba, nahi dugu, ez, e, itxura hona eman, gauzak ondoin, da, eta partidu txukun bat atea ez, ba, irabazti ez, da ere guretzako bakiko oso importanti da dola, kontzentziauta daude, eta bueno, a ber, ba, e, emate joan ba, postazun hori eta disurtatzen beha eh? mhm. Ba, mil esker, gurekin izateagatik eta, bueno, ba, zorte hon. Bale, eskerrik asko eta ez da, ez da, ez da, ez da, azuekin, hemen egotik. da, ez da,